الباب الثالث باب الصبر باب سوم در مورد صبر و بردباری يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا خداوند متعال میفرماید ای مؤمنان بردباری کنید و پایداری ورزید ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين خداوند میفرماید به یقین شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جانها و فراورده ها می آزماییم و به بردباران بر این آزمون مجده بده انما یوفق الصابرون اجرهم بغیر حساب جز این نیست که به بردباران پاداششان بیشمار و به تمام و کمال داده می شود لمن صبر و غفر این ذلك لمن عزم الامور کسی که بردباری کند و درگذرد بداند که این اوصاف از کارهای بزرگ است یا أيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین از بردباری و نماز مدد جویید که خداوند با بردباران است ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم فبراستي شمارا مي آزمائيم را می آزماییم تا جهادگرانتان و شکیبایانتان را معلوم بداریم وعن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواه مسلم از ابو مالک حارس ابن عاصم اشعری رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود پاکیزگی یک نیمه ایمان است بدان معنا که پاداش آن چنان فزونی میگیرد تا اینکه به اجر نصف ایمان میرسد نه اینکه با صرف پاکیزگی نصف ایمان حاصل می شود بر زبان آوردن الحمدلله یعنی حمد و ثنای خداوند را از صمیم قلب گفتن کفه عمل نیکوی ترازوی اعمال را پر می کند و سبحان الله و الحمدلله ما بین آسمان ها و زمین را پر می کنند نماز نور و روشنایی است صدقه دادن دلیل صحت ایمان است بردباری درخشش و فروغ ایمان است و قرآن حجتی به سود یا زیان توست هر یک از مردمان بامدادان به تلاش و کوشش برمیخیزند و در نهایت خود را میفروشند و بدینسان با فروختن خود به خداوند یا خود را آزاد می کنند و یا با فروختن خود به شیطان خود را به هلاکت می افکنند وعن ابی سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدری رضی الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر متفق عليه از ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی الله عنه روایت شده است که گروهی از انصار از رسول خدا صلی الله علیه و سلم تقاضایی کردند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آنان چیزی بخشید یعنی چیزی داد باز درخواست کردند آن حضرت به آنان داد تا اینکه آنچه در نزد آن حضرت بود تمام شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس از انفاق هر آنچه در اختیار داشت فرمود هر مالی که نزد من باشد از شما دریق نخواهم کرد هر آن کس که از دست دراز کردن به سوی دیگران خیش تنداری کند خداوند او را بهرهمند می سازد و هر آن کس از خداوند بینیازی بخواهد خداوند او را بینیاز می کند و هر آن کس بخواهد بردباری پیشه کند خداوند به او بردباری می دهد و هیچ بخششی بهتر و فراختر از بردباری بكسي داده نشده است وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم از ابو يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود شگفتا از کار مؤمن همه امورش برای او خیر است و این شعن جز برای مؤمن حاصل نمی شود اگر شادی به او روی کند سپاس میگذارد پس برای او خیر خواهد بود و اگر زیانی به او روی کند بردباری و شکیبایی در پیش میگیرد پس آن نیز برای او خیر خواهد بود وعن انس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمه رضي الله عنها وكرب ابتاه فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنه الفردوس ماواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمه رضي الله عنها اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري از انس رضی الله عنه روایت شده است که هنگامی که بیماری رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخت شد و سختی جان کندن آن حضرت را فرا گرفت حضرت فاطمه رضی الله عنها گفت پدر آه از این درد و رنجت آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود پس از امروز پدرت درد و اندوهی نخواهد داشت هنگامی که آن حضرت از جهان فانی به سوی عالم باقی شتافت حضرت فاطمه رضی الله عنها گفت آه بر پدر که دعوت پروردگارش را اجابت کرد آه آن پدر که جایگاهش بهشت فردوس است آه آن پدر که خبر وفاتش را به جبرئیل میرسانیم چون پیکر پاک آن حضرت دفن شد حضرت فاطمه که خداوند از او خشنود باد گفت چگونه می توانید بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاک بریزید وعن ابی زید اسامه بن زید بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فاقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي روايه في قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه از ابو زید اسامه ابن زید ابن حارثه محبوب ان حضرت که خدای از آنان خشنود باد روایت شده است که گفت دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی را فرستاد با این پیام که پسرم در آستانه مرگ قرار گرفته است یعنی به جان کندن افتاده است پس به کمک ما بیایید آن حضرت یکی را فرستاد و به او گفت برو بگو محمد صلی الله علیه و سلم سلام میفرستد و میگوید برای خداوند است هر آنچه ستاند و هر آنچه میدهد و هر چیزی در نزد او یعنی خداوند از سرآمد مقرری برخوردار است پس باید صبر پیشه کنی و در صبر خود نیت طلب ثواب از پروردگار داشته باشی اما او دوباره کسی را به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرستاد تا او را قسم دهد که به نزد او برود آن حضرت همراه سعد ابن عباده معاذ ابن جبل عبی بن کعب زید ابن ثابت و افرادی دیگر که خدای از آنان خشنود باد برخواست چون به آنجا رسیدند کودک را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دادند آن حضرت او را در حالی که جانش میلرزید و در حال جان کندن بود در آغوش گرفت در این هنگام اشک از چشمان آن حضرت جاری شد سعد گفت ای رسول خدا این چیست آن حضرت فرمود رحمتی است که خداوند متعال آن را در قلب بندگانش قرار داده است در روایت دیگر آمده است که فرمود در دل آن دسته از بندگانش که خواسته است قرار داده و جز این نیز که خداوند بندگان بخشایشگرش یعنی بندگان مهربانش را می بخشاید و عن صهیب رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر فبعث اليه غلاما يعلمه وكان في طريقه اذا سلك راهب فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه وكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك الى الراهب فقال اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء فسمع به جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيره فقال ما هاهنا لك اجمع ان انت شفيتني فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فان امنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فامن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفات بهم السفينه فغرقوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارم فانك اذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس امنا برب الغلام فاتي الملك فقيل له ارايت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد امن الناس فامر بالاخدود بافواه السكك فخدت واضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها او قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امراه ومعها صبي لها فتقاعست ان تقع فيها فقال لها الغلام يا اماه اصبري فانك على الحق رواه مسلم ذروه الجبل اعلاه وهي بكسر الذال المعجمه وضمها والقرقور بضم القافين نوع من السفن والصعيد هنا الارض البارزه والاخدود الشقوق في الارض كالنهر الصغير اضرم اوقد وانكفات اي انقلبت وتقاعست توقفت و از صحیب رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود در میان پیشینیانتان پادشاهی بود که جادوگری داشت چون آن جادوگر به سن پیری رسید به پادشاه گفت من به سن پیری رسیدم نوجوانی به نزد من فرست تا جادوگری را به او بیاموزانم پادشاه نوجوانی نزد او فرستاد تا به او سحر بیاموزد در مسیر کودک از خانه تا محل ساحر راهبی سکونت داشت در نزد او می نشست و به گفتارش گوش فرامی داد از گفتار راهب خوشش آمد هرگاه که به نزد ساحر می رفت گذرش بر راهب می افتاد و نزد او می نشست و چون با تأخیر نزد ساحر می رفت ساحر او را کتک می زد کودک از دست ساحر به راهب شکایت کرد راهب گفت وقتی از جادوگر ترسیدی به او بگو خانواده ام مرا نگه داشته بودند و هرگاه از خانواده ترسیدی بگو جادوگر مرا نزد خود نگه داشته بود پیوسته از به همین روال بود تا اینکه روزی حیوانی بزرگ آمد و جلوی مردم را گرفت نوجوان پیش خود گفت امروز خواهم دانست که ساهر نزد خداوند بهتر است یا راهب سنگی برگرفت و گفت پروردگارا اگر کار راهب در نزد تو بهتر از کار جادوگر است این حیوان را بکش تا مردم بگذرند آن سنگ را پرتاب کرد و آن حیوان را کشت و مردم گذشتند وی نزد راهب آمد و حکایت را برای او باز گفت راهب به او گفت فرزندم تو امروز از من بهتر هستی و کارت به جایی رسیده است که میبینم به زودی مورد آزمایش یعنی اذیت و آزار در راه دین خدا قرار میگیری پس اگر چنان شد نامی از من نبر کار نوجوان به جایی رسید که کور مادرزاد و بیماری پوستی و مردم را از سایر امراض مداوا می کرد یکی از وزیران پادشاه که کور شده بود هدیه های بسیاری برای جوان آورد و به او گفت اگر مرا شفا دادی هر آنچه در اینجاست مال تو باشد نوجوان گفت من کسی را شفا نمی دهم و نمی توانم شفا بدهم بلکه خداوند به بیماران شفا عنایت می کند اگر به خداوند ایمان بیاوری من از خداوند می خواهم تا به تو شفا دهد آن مرد به خداوند ایمان آورد و خداوند متعال نیز او را شفا داد آن مرد به نزد پادشاه آمد و چنان که همواره می نشست در نزد او نشست پادشاه به او گفت چه کسی بیناییت را به تو بازگرداند مرد گفت پروردگار من پادشاه گفت آیا غیر از من نیز پروردگاری داری؟ مرد گفت پروردگار من و تو خداوند است پادشاه آن مرد را گرفت و پیوسته شکنجه اش میداد تا اینکه نام آن نوجوان را برد و گفت کار کار اوست غلام را به نزد پادشاه آوردند و پادشاه به او گفت ای فرزندم حکایت سحر تو به آنجا رسیده است که کور مادرزاد و بیماری پوستی را مداوا می کنی و چنین و چنان می کنی؟ جوان گفت من کسی را شفا نمی دهم بلکه خداوند متعال شفا عنایت می کند پادشاه آن جوان را گرفت و پیوسته شکنجه اش کرد تا اینکه نام راهب را برد راهب را آوردند و به او گفتند از دین خیش برگرد راهب سر باز زد اره آوردند و آن را بر فرق سرش نهادند و سرش را دو نیمه کردند تا اینکه هر دو اش به جایی افتاد سپس وزیر پادشاه را آوردند و به او گفتند از دین خود بازگرد او نیز سر زد سپس اره را بر فرق سر او نهادند و او را دو نیمه کرد تا اینکه هر دو از تنش جدا شد سپس آن نوجوان را آوردند و به او گفتند از دین خود بازگرد او نیز از بازگشتن از دین خود سرباز زد پادشاه او را به ای از همراهانش سپرد و گفت او را به فلان کوه و به بالای آن ببرید تا به قله آن برسید اگر از دین خود بازگشت که هیچ در غیر این صورت او را از همان بالا به پایین بیندازید او را بردند و از کوه بالا رفتند جوان گفت خداوندا خود چنان که میخواهی مرا از شر آنان حمایت کن پس کوه به سختی بر آنان لرزید و از آنجا افتادند نوجوان پیاده نزد پادشاه آمد پادشاه به او گفت همراهانت چه کردند نوجوان گفت خداوند متعال مرا از شر آنان حمایت کرد پادشاه او را به تعدادی از یاران خیش سپرد و گفت او را ببرید و سوار کشتی کنید و به میان دریا برید اگر از دین خود بازگشت که هیچ در غیر این صورت او را در آن بیندازید او را بردند و او گفت خداوندا مرا از شر آنان خود چنان که میخواهی حمایت کن کشتی آنان واجگون شد و در هم شکست و غرق شدند آن نوجوان پیاده نزد پادشاه آمد پادشاه به او گفت همراهانت چه کردند و چه شدند جوان جواب داد خداوند متعال مرا از شر آنان حمایت کرد سپس به پادشاه گفت تو نخواهی توانست مرا بکشی مگر در صورتی که آنچه را به تو دستور میدهم انجام دهی پادشاه گفت چه دستور میدهی جوان گفت آن است که مردم را در جایی گردآوری و مرا بر تنه درخت خرمایی آویزان کنی سپس تیری از ترکش من برگیر آنگاه آن را در میان کمان قرار ده و بگو به نام خداوند پروردگار این نوجوان سپس مرا با آن تیر بزن که اگر چنین کنی می توانی مرا بکشی پادشاه مردم را در جایی گرد آورد جوان را بر تنه درخت خرمایی آویزان کرد سپس از ترکش او تیری برداشت آنگاه تیر را در میان کمان قرار داد سپس گفت به نام خداوند پروردگار این جوان سپس تیر را پرتاب کرد و تیر به گیجگاه او خورد و جوان دستش را بر گیجگاهش قرار داد و مرد مردم گفتند اکنون به پروردگار آن جوان ایمان آورده ایم کسی نزد پادشاه آمد و به او گفت آیا دیدی آن چیزی که از آن بیمناک بودی؟ به خدا قسم همان چیزی که از آن بیم داشتی اتفاق افتاد و مردم ایمان آوردند پادشاه دستور داد خندقهایی در دهانه کوچه ها هفت کنند خندقها را کندند سپس در آن آتش افروختند و گفت هر کس که از دین جدید خیش باز نگردد او را در آن بیندازید یا اینکه به او گفته شود خود را بیندازد همین کار را کردند تا اینکه زنی آمد که کودکی به همراه داشت آن زن در آتش نرفت و بیمناک شد کودک به او گفت مادر جان شکیبایی کن که همانا در راحت راستینی یعنی بر حق هستی وعن انس رضی الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى متفق عليه وفي روايه لمسلم تبكي على صبي لها از انس رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر زنی که کنار قبری گریه می کرد گذشت و فرمود تقوای الهی پیشه کن و شکیبایی کن آن زن گفت به کارت برس و از من دور شو تو را چه به حال من تو که به مصیبت من گرفتار نشده ای و مصیبت مرا نمیدانی و پیامبر را نشناخت به او گفتند که گوینده آن سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود پس به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آمد و بر در او دربانی ندید گفت من تو را نشناختم آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود شکیبایی در آغاز صدمه است یعنی در نخستین لحظه ای که آدمی با مصیبت مواجه می شود باید شکیبایی در پیش بگیرد نه پس از آنکه از فشار مصیبت کاسته شد در روایت امام مسلم آمده است که بر کودک خود می گریست عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه رواه البخاري از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند متعال میفرماید هنگامی که محبوب دل بنده ام از اهل دنیا را از او بگیرم سپس او برای کسب پاداش الهی صبر پیش کند پاداشی جز بهشت سزاوارش نیست وعن عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمه للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد رواه البخاري از عائشه رضی الله عنها روایت شده است که وی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره تاون پرسید آن حضرت در پاسخ فرمود طاعون عذابی است که خداوند آن را بر هر کس که بخواهد نازل می کند ولی خداوند آن را برای مؤمنان رحمت قرار داده است پس هر بنده ای که به تاون گرفتار می آید سپس در همان سرزمین تاون زده خیش شکیبا و طالب سواب بماند و بداند که به او چیزی جز آنچه خداوند برای او مقدر کرده است نمیرسد قطعا پاداشی مثل پاداش شهید خواهد داشت وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه رواه البخاري از انس رضی الله عنه روایت شده است که گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند عزوجل فرمود هرگاه بنده ام را با گرفتن چشمانش بیازمایم و او صبر و بردباری پیش کند به جای آن دو چشم بهشت را به او عنایت می کنم وعن عطاء بن ابي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنه الا اريك امراه من اهل الجنه فقلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله تعالى لي قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك فقالت اصبر فقالت اني اتكشف فادعوا الله الا اتكشف فدعا لها متفق عليه. از عطا ابن ابی رباح روایت شده است که گفت ابن عباس رضی الله عنهما به من گفت آیا زنی از بهشتیان را به تو نشان دهم؟ گفتم بله گفت این زن که چهره سیاه دارد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت من گاهی دچار تشنج می و ناخواسته بخشهایی از بدنم برهنه می شود برای من به بارگاه خداوندی دعا کن تا رحمی به من کند آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود اگر میخواهی بردباری پیشه کن آنگاه بهشت برایت خواهد بود و اگر میخواهی برای تو به بارگاه الهی دعا کنم تا صحت و سلامتی خود را باز یابی او گفت من بردباری پیشه می کنم باز گفت بخشهایی از بدنم آشکار می شود از خداوند بخواه تا بدنم پیدا نشود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای او دعا کرد عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه از ابو عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که گفت گویی اکنون دارم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می نگرم یعنی گویی همکنون است که به پیامبر نگاه می کنم که از یکی از پیامبران که سلام و رحمت خداوند بر همه آنان باد روایت می کند که قومش او را زدند و خونینش کردند و او در حالی که خون را از چهرهش پاک می کرد می گفت خداوندا قوم مرا ببخشای که آنان نمیدانند وعن سعید و ابی هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه از ابو سعيد وابو هريره رضی الله عنهما روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به شخص مسلمان هیچ درماندگی بیماری حزن اندوه گزند و غمی حتی خاری که به پایش میخلد نمیرسد مگر اینکه خداوند با آن گناهانش را می پوشاند یعنی می بخشاید وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك ان لك اجرين قال اجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه اذى شوكه فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که گفت روزی به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدم آن حضرت تب کرده بود و از فشار و حرارت تب به خود میپیچید عرض کردم ای رسول خدا بسیار تب کرده ای آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود آری من در بیماری به اندازه دو نفر از شما تب می کنم یعنی دو برابر معمول تب می کنم عرض کردم این از آن روست که برای حضرتت دو پاداش است فرمود آری این چنین است هر مسلمانی که به او گزندی برسد مانند خلیدن خاری به پایش و بالاتر از آن قطعا خداوند به موجب آن بدیهایش را می پوشاند یعنی می بخشاید و چنان که درخت برگهایش را فرو میریزاند گناهانش هم از دفتر اعمالش فرو میریزد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري از ابو هريره رضي الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس که خداوند برای او خیری خواسته باشد از جانب او مصیبت می بیند یعنی او را دچار مصیبت می کند عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه سلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه از انس رضي الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ کس از شما نباید به دلیل زیانی که به او رسیده است آرزوی مرگ کند پس اگر ناچار به این کار باشد باید بگوید خداوندا اگر زندگی برایم بهتر است مرا زنده بدار و اگر مردن برایم بهتر است مرا بمیران وعن ابي عبد الله خباب بن الارت رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي روايه وهو متوسد برده وقد لقينا من المشركين شده از ابو عبد الله خباب بن ارت رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سایه کعبه عبای پشمین خیش را زیر سر نهاده و استراحت می کرد از فشارها و شکنجه های مشرکان به او شکایت بردیم و گفتیم آیا برای ما از خداوند یاری نمیخواهی؟ آیا برای ما دعا نمی کنی؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود مردمانی پیش از شما بودند که فردی از آنان را می گرفتند و برای او در زمین گودالی می کندند سپس او را در آن گودال می گذاشتند آنگاه اره می آوردند و بر سر او میگذاشتند و سرش را دو نیمی می و آنچه را زیر گوشت و استخوانش بود با شانه های آهنی به هم می آوردند همه اینها او را از دین خیش باز نمی داشت به خدا سوگند خداوند این کار را به انجام میرساند تا اینکه سوارعی صنعا تا حضرموت را چنان میپیماید که ترس چیزی جز ترس خداوند و حراس گوسوندان از گرگ ها در دل ندارد اما شما عجله می کنید در روایتی دیگر آمده است در حالی که او عبای پشمین خود را زیر سر نهاده بود و ما از مشرکان رنجش شدید می دیدیم عن ابن مسعود رضی الله عنه قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمه فاعطى الاقرع بن حابس مئه من الابل واعطى عيينه بن حصن مثل ذلك واعطى ناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمه فقال رجل والله ان هذه قسمه ما عدل فيها وما اريد فيها وجه الله فقلت والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فاخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا ارفع اليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهمله وهو صبغ احمر از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که گفت به هنگام جنگ هنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم در تقسیم قنیمت کسانی را بر دیگران ترجیح داد به اقرع ابن حابس صد شتر داد به اویین ابن حس نیز به همان میزان شتر داد به کسانی از اشراف عرب نیز چیزهایی داد در آن روز آنان را در تقسیم قنایم بر دیگران برتری داد مردی گفت سوگند به خدا در این کار به عدالت رفتار نشده و خوشنودی خداوند در نظر گرفته نشده است گفتم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر خواهم داد به نزد آن حضرت صلی الله علیه و سلم رفتم و آن حضرت را از سخن آن مرد آگاه کردم رنگ از چهره آن حضرت پرید و چهرهش سرخ شد سپس فرمود وقتی خدا و رسولش به عدالت رفتار نکنند چه کسی دادگری می کند آنگاه فرمود خداوند حضرت موسی را بیامرزد بیش از این مورد آزار قرار گرفت و صبر کرد من با خود گفتم البته پس از این هیچ سخنی از سخنان مردم را به آن حضرت نخواهم گفت عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن از انس رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگر خداوند به بنده خیش اراده خیر عطا کند پیشا پیش او را در همین دنیا کیفر می دهد و اگر نسبت به بنده خیش شر اراده کند کیفر گناهانش را از او باز می دارد تا اینکه در روز قیامت به طور کامل مجازاتش کند نیز رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بزرگی پاداش به سبب بلای بزرگ است خداوند متعال چون کسانی را دوست بدارد آنان را مورد آزمایش قرار می دهد اگر کسی به آن خشنود شود پس خشنودی الهی برای او خواهد بود و اگر کسی از آن آزمایش ناخرسند شود پس ناخرسندی الهی برای او خواهد بود وعن انس رضی الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني قالت ام سليم وهي ام الصبي هو اسكن ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرستم الليله قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال امعه شيء قال نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي روايه للبخاري قال ابن عيينه فقال رجل من الانصار فرايت تسعه اولاد كلهم قد قرأوا القران يعني من اولاد عبد الله المولود وفي روايه لمسلم مات ابن لابي طلحه من ام سليم فقالت لاهلها لا تحدثوا ابا طلحه بابنه حتى اكون انا احدثه فجاء فقربت اليه عشاء فاكل وشرب ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما ان رات انه قد شبع واصاب منها قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت فطلبوا عاريتهم الهم ان يمنعوها قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتني بابني فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينه فضربها المخاض فاحتبس عليها ابو طلحه وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابو طلحه انك لتعلم يا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج وادخل معه اذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي امي يا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح احتملته فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث از انس رضی الله عنه روایت شده است که ابو تله کودکی داشت که بیمار بود ابو تلهه از خانه بیرون رفت و آن کودک مرد وقتی ابو تله بازگشت گفت پسرم چه کرد ام سلیم که مادر طفل بود گفت از گذشته آرامتر است سپس برای او شام آورد و او شام خورد و کام جست یعنی با او همبستر شد چون فراقت یافت ام سلیم گفت تفت را به خاک سپردند چون صبح شد ابو تلهه به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و آن حضرت را از موضوع باخبر کرد آن حضرت فرمود آیا در شب هم بستر شدید ابو تله گفت بله آن حضرت فرمود خداوندا برایشان مبارک بگردان سپس پسر بچه‌ای برای آنها به دنیا آمد و ابو تله به من گفت او را بردار و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببر و با او چند عدد خرما نیز فرستاد آن حضرت فرمود آیا چیزی با خود همراه دارد گفت آری چند خرمایی رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را برداشت و در دهان مبارک خیش گذاشت و سپس آن را از دهان مبارک خیش برداشت و در دهان آن بچه گذاشت و به سقف و اطراف دهان بچه مالید و اسمش را عبدالله گذاشت در روایت امام بخاری آمده است ابن عیینه میگوید مردی از انصار گفت نه فرزند دیدم که همه قرآن میخواندند یعنی نه فرزند از فرزندان همین عبدالله که پس از آن حادثه به دنیا آمد در روایت امام مسلم آمده است که یکی از فرزندان ابو از زنش ام سلیم درگذشت ام سلیم به نزدیکانش گفت با ابو تله در مورد فرزندش سخن نگویید تا من خود با او سخن بگویم ابو آمد زنش برای او شام آورد پس او خوراک خورد و چیزی نوشید آنگاه ام سلیم خود را بهتر از گذشته برای او آراست ابو تله با او همبستر شد وقتی زنش دید که او کامیاب شده است به او گفت ای ابو تلهم به من بگو آیا اگر گروهی امانت خیش را نزد خانواده ای سپرده باشند سپس بخواهند آن امانت را باز پس گیرند آیا رواست آن خانواده از باز پس دادن امانت به صاحب آن تنزنند زنند ابو تله گفت خیر ام سلیم گفت پس برای مصیبتی که به دلیل فوت پسرت به تو رسیده است صبر پیش کن و از خداوند ثواب بخواه ابو تله خشمگین شد سپس گفت گذاشتی وقتی که آلوده شدم مرا از حال فرزندم باخبر کردی ابو تله رفت تا به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و حکایت را برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم باز گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند همخوابی در این شب را برای شما فرخنده بگرداند انس گفت ام سلیم حامله شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سفری بود و ام سلیم نیز همراه آن حضرت بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم چون از سفری به مدینه باز میگشت هیچگاه شب هنگام وارد شهر نمیشد و نمیپسندید که قافل گیرانه نزد خانواده اش برود به مدینه نزدیک شدند درد زایمان ام سلیم شروع شد چون ابو تله به همین دلیل از ادامه راه باز ماند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به راه خود ادامه داد راوی میگوید ابو تله گفت پروردگارا میدانی از آن خرسند میشوم که چون رسول خدا قصد بیرون آمدن از مدینه کند با وی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 النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه از سلیمان ابن سرد رضی الله عنه روایت شده است که گفت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودم و دو مرد به همدیگر پرخاش می کردند صورت یکی از آنها سرخ شد و رگهای گردنش باد کرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من عبارتی را میدانم که اگر آن را بگوید حالتی را که در خود مییابد از بین می رود اگر بگوید از شیطان رانده شده به خداوند پناه میبرم آنچه را مییابد از بین میرود آنگاه به او گفتند رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید از شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر عن معاذ بن انس رضی الله عنه ان النبي صلی الله و سلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن از معاذ بن انس رضي الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی خشمی را فرو خورد در حالی که بر اجرای آن تواناست خداوند در روز قیامت در حضور آفریدگان او را فرا میخواند تا هر کدام از هوریان را که میخواهد برغزيند وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري از ابو هريره رضي الله عنه روایت شده است که مردی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد ای رسول خدا به من توصیه کن آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود خشمگین مشو آن شخص چندین بار خواسته خیش را تکرار کرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خشمگین مشو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود زن و مرد مؤمن همواره با جان و مال و فرزندش در معرض آزمایش و مصیبت قرار دارد تا آنگاه که به دیدار خداوند میرسد یعنی میمیرد در اثر آن بلا و مصیبت خداوند گناهانش را آمرزیده و دیگر گناهی بر دوش ندارد وعن ابن عباس رضی الله عنه قال قدم عوینت ابن حصن فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا او شبانا فقال عيينه لابن اخيه يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه فاستاذن فاذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که عیینه ابن حسن به مدینه آمد و به خانه برادرزاده اش حر ابن قیس رفت هر از کسانی بود که عمر رضی الله عنه او را به خود نزدیک میدانست و از دانش او در حل و فصل قضایا بهره می جوست قاریان چه پیر و چه جوان از حاضران و مشاوران مجلس عمر رضی الله عنه بودند اوینه به برادرزاده خیش گفت برادرزاده من تو نزد امیر المؤمنین جایگاهی داری برای من از او اجازه و وقت بگیر تا با او دیدار کنم او از عمر اجازه خواست و آن حضرت نیز اجازه داد چون وارد شد گفت هن ای پسر خطاب سوگند به خداوند چیز بسیاری به ما نمیدهی و در میان ما به عدالت حکومت نمی کنی عمر رضی الله عنه خشمگین شد حتی خواست که با او به درشتی رفتار کند هر به آن حضرت گفت خداوند متعال به پیامبر خیش فرموده است گذشت پیش کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی گردان و این شخص نادان است قسم به خدا که چون هر آن آیه را خواند عمر از حد آن فرا نگذشت و در برابر کتاب الهی هیچ سخن نمی گفت و باز می ایستاد چون حکم قرآن به میان می آمد در برابر آن خاموش می شد عن ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدی اثره وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فماذا تامرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم متفق عليه والاثره الانفراد بالشيء عمن له فيه حق از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که گفت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفت پس از من در امر تقسیم غنایم تبعیزها و گزینشهایی را خواهید دید و اموری پدید خواهد آمد که شما آنها را ناپسند می دارید صحابه عرض کردند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس چه دستور می دهی؟ آن حضرت فرمود حقی را که بر دوش شماست ادا کنید و آنچه را از آن شماست یعنی حقی که از آن شماست و پایمال شده است از خداوند درخواست نمایید وعن ابي يحيى اسيد بن حضير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا فقال انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه واسيد بضم الهمزه وحضير بحاء مهمله مضمومه وضاد معجمه مفتوحه والله اعلم از ابو يحيى اسيد بن هزير رضي الله عنه روایت شده است که مردی از انصار گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیا مانند فلانی که او را بر کاری گماشته ای به من نیز کاری نمی دهی؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود شما پس از من با خودخواهی هایی مواجه خواهید شد پس بردباری کنید تا آنگاه که نزد حوز کوسر با من دیدار کنید وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه از ابو ابراهيم عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بعضی از روزهایی که در آن با دشمن روبرو شد منتظر می ماند تا آفتاب از میانه آسمان به سوی مغرب مایل می شد سپس بر می خواست و می فرمود ای مردم رویا روی شدن با دشمن را آرزو نکنید و از خداوند عافیت بخواهید ولی اگر با آنان روبرو شدید بردباری و پایداری ورزید و بدانید که بهشت زیر سایه شمشیر هاست